երկայնքով, որոնց ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից բացի հարավային ուղությամբ կիրառել են նաեւ 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր եւ ՀԱՆ 17 եւ RPG 7 տիպի նռնականետեր դեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Բանակի մարտունակության չափանիշը փաստերն են ոչ թե ճորոմ հայտարարությունները։ Այս մասին հայտարարել է ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարությունները։ Այդ պաշտոնյան Ադրբեջանի բանակի մարտական պատրաստականությունն ապացուցող այլ փաստարկ չի գտել, քան իր երկրի նախագահի խոստումը, թե մեկ շաբաթում Հայաստանում քարը քարին չեն թողնելու։ Դա ապացուցում է, որ ադրբեջանական բանակը, որը հակեցած է ամենաժամանակակից սպառազինությամբ, աշխարի ուժեղագույն բանակների շարքում է, հայտարարել է Հասանովը։ Մարտունակությունը հաստատում են ոչ թե խոսքով, այլ գործով, ոչ թե սպառազինությունների քանակով, այլ դրանք օգտագործելու ունակությամբ, ոչ թե բյուջեի չափով, այլ դրա ճիշտ բաշխմամբ, ընդգծել է փորձագետը։ Երևի Հասանովին արդեն չի հերիքում իր բանակը տարածաշրջանում լավագույնը հրճակելը։ Այս տեմպերով ադրբեջանցի նախարարը շուտով իր բանակը կհրճակի ոչ թե աշխարհի, այլ դիեզերքի լավագույն բանակների շարքում հեգնանքով նկատել է Արկադի Գրիգ Գրիգորյանը Անհնար է պատկերացնել Հայաստանի զարգացումն առանց ժողովրդավարական բարեփոխումների։ Այս մասին այսօր Երևանում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե Ադրբեջանն ունի նավթ ու գազ, խնդրեմ, թող Եվրամիությունը համագործակցի այդ երկրի հետ այդ ոլորտում։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում բարեփոխումներ տեղի ունենան, որոնք կամրապնդեն օրենքի գերիշխանությունը իշխանությունն ու մարդու իրավունքները, որովհետև ես չեմ պատկերացնում Հայաստանի զարգացումն առանց բարեփոխումների, առանց Եվրոպայի փորձի եւ աջակցության, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանն ու հավելել, որ հենց այդ պատճառով միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանը շարունակում է սերտորեն համագործակցել նաեւ Եվրամիության հետ։ Եվրամիությունը չպետք է հավասարության նշան դնի Ղարաբաղյան հակամարտության հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև։ Նա նշել է, որ Բաքվում եվրոպական խաղերի կազմակերպմամբ Ադրբեջանը մեծ նվեր մատուցեց Հայաստանին, քանի որ դրա շնորհիվ հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի հետ շփման գծում իրավիճակը մնաց հանգիստ։ Նվերն այն է, որ միջազգային հանրությունը վերջնականապես համոզվեց, թե ով է բախումներ նախաձեռնում, լարվածություն ստեղծում, ում ցանկության դեպքում կարող են զոհվել երիտասարդներ կամ պահպանվել հրադադարի ռեժիմը։ Սա շատ կարևոր է եւ այստեղ ես դիմում եմ պարոն Տուսկին եւ բոլոր եվրոպական կառույցներին, որպեսզի նրանք հրաժարվեն համահարթեցման քաղաքականությունից։ Դա անպատժելիության եւ ինքնավստահության մտոլորտ է ծնում։ Իսկ այդ դեպքում դեպքում մարդու ոտքերը կտրվում են գետնից եւ նա կորցնում է իրականության հետ կապը։ Սերմնաբուծության եւ սելեկցիոն նվաճումների պահպանության կենտրոն Փակբաժնի դիրական ընկերություն օրերս ավարտել է Բերքահավաքը։ Եզրափակիչ փուլին հետևում էր Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը։ Ցանված 185 հեկտարից հավաքվել է 664 տոննա աշնանացանցորեն։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 36 ցենտներ, այն դեպքում, երբ ամբարենպաստ եղանակային պայմաններում ծորենը դաշտում պարկել էր, ինչի հետևանքով բերքի գրեթե 30%-ը չի հաջողվել հնձել։ Ընկած հասկերը կհավաքվեն եւ կօգտագործվեն որպես անասնակեր։ Դաշտերից նախարարը ուղևորվեց Սեմնաբուծության կենտրոնի պահեսներ, որտեղ կենտրոնացված է հավաքված ամբողջ ծորենը։ Ստացված բերքի 10%-ը կամ մոտավորապես 70 տոննան կազմում են ծորենի էլիտային վերարտադրության սերմերը, որոնք որպես կանոն վաճառքի ենթակա չեն եւ օգտագործվում են շարունակական վերարտադրության համար։ Մնացած 590 տոննա բերքը սերմացուի վերածելու համար կանցնի անհրաժեշտ մշակության փուլերը եւ կվաճառվի շուկայականից ցածր գներով։ Սերմնաբուծության եւ սելեկցիոն նվաճումների պահպանության կենտրոն Փակբաժնի դիրական ընկերության աշխատակիցները բարեխղճորեն կատարած արդյունավետ աշխատանքի եւ արձանագրած բարձր ցուցանիշների համար նախարարի որոշմամբ կստանան դրամական պարգևներ։ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքում մանկապարտեզի նոր շենք է կառուցվում։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ շենքը 50 տեղանոց է եւ ունի կոմունալ բոլոր հարմարությունները։ Շինարարությունն ավարտման փուլում է, կատարվել են ներքին ու արտաքին հարդարման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Բաքում տեղադրվել են տաղավարներ եւ բացօթյա խաղասրահ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ մանկապարտեզը կառուցվում է Արցախի պետական բյուջեի միջոցներով Կապալառուն Խաչեն Փակբաժնի դրական ընկերությունն է։ Շենքը շահագործման կհանձնվի ընթացիկ տարում։ Շուրջ 2 տարի է գործում է Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանը, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Շուշիի Կերպարվեստի պետական թանգարանը, որը գործում է 2013 թվականից, իր այցելուներին է ներկայացնում աշխարի տարբեր ծայրերից Արցախ բերված արվեստի մեծարժեք գործեր։ Թանգարանի վարիշ Դոնարա Հարությունյանի հաղորդմամբ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի թանգարանի այցելուների թիվը նվազել է։ Ընթացիկ տարվա ապրիլ եւ մայիս ամիսներին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցով պայմանավորված զբոսաշրջիկների հոսքն ակտիվ է եղել, մինչդեռ այդ առումով ամառային ամիսներին որոշակի пассивություն է նկատվում։ Համեմատած մյուս տարիների հետ, այս տարի այդքան էլ շատ չենք ունեցել այցելուներ։ Կարելի է առանձնացնել, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին ավելի շատ է եղել հոսքը, քան թե ամառվա ամիսներին։ Բայց առաջին տարին, երբ թանգարանը բացվել է 2013 թվականին, բավականին շատ այցելուներ ենք ունեցել ինչ-ինչ պատճառներով այս տարի մի փոքր հոսքը նվազել է։ Թանգարանում ունենք բավականին լավ գործեր, ունենք Ժան Գարզու, Ժան Սեմ, մենք ունենք տարբեր աշխարհի կողմերից նվիրատվություններ, ովքեր որ գալիս են արտասահմանից, շատ մեծ տպավորություններով դուրս են գալիս թանգարանից, չպատկերացնելով, որ ներսում նման հետաքրքիր ու լավ աշխատանքներ կգտնեն։ Ավստրալիայից են այս տարի շատ ունեցել այցելուներ, Ճապոնիայից են եղել, Չինաստանից, հիմնականում ԱՄՆ-ից են գալիս, Թուրքահայերի մեծ հոսք կա այս տարիների ընթացքում բավական շատ սփյուռքահայեր են այցելում Շուշիի Կերպարվեստի պետական թանգարանի աշխատակցուհին ներկայացնելով նախորդ տարվա այցելուների հոսքի ցուցանիշները հայտնեց, որ ընթացիկ տարվա հունվար-հունիս ամիսներին թանգարանն է այցելել ընդհանուր առմամբ 1132 զբոսաշրջիկ, որից 335-ը արտերկրից։ 2014 թվականին 925 այցելու եղել արտերկրից, 1203 Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն 4137 մարտ։ Այս տարվա կտրվածքով հիմնականում տեղացիներն են, հետո ամառվա ընթացքում էլ արդյոք շատ այցելուներ։ Թանգարանի վարիչ Դոնարա Հարությունյանի խոսքով Շուշի այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում հետաքրքրված են քաղաքի պատմությամբ։ Հիմնականում հետաքրքրվում են Շուշիի պատմությամբ, գնում են պատմության թանգարան, երկրաբանության թանգարան։ Նշենք, որ Շուշիի Կերպարվեստի պետական թանգարանը, որը տեղակայված է Բերթաքաղաքի 5 կառույցներից մեկի նախկին Իջևանատան վերականգնված ու վերակառուցված շենքում, ստեղծվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցի նախաձեռնությամբ եւ օգնությամբ։ Ներկայումս թանգարանն իր ֆոնդում ունի շուրջ 6 600 արվեստի գործ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մոհամադ Ռեյիսին հավաստիացնում է, որ Իրանի եւ Վեցիակի միջև բանակցությունները կգրանցվեն համաշխարհային դիվանագիտության մեջ եւ այդ մասին կգրվի դպրոցական դասագրքերում եւ այն որպես լավ օրինակ կդիտվի միջազգային հակամարտությունների լուծման գործում։ Դեսպան Ռեյիսին խոսել է նաեւ Իրանի եւ Արևմուտքի միջև հարաբերությունների ապագայի եւ հայ-իրանական խոշոր ծրագրերի կարեւորության մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա Իրանի եւ Վեցնյակի միջև պատմական համաձայնության հնարավոր ազդեցության մասին կարելի է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ པարս դառնա, թե ուր է տանում այդ համաձայնությունը։ Այս մասին այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Նախ պետք է հստակ տեսնենք, թե դեպի ուր է տանում Վիեննայի համաձայնությունը։ Մեր ցանկությունն է, որ ամբողջ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, ժողովրդավարություն եւ բարեկեցություն, եւ դա վերաբերում է Հայաստանի բոլոր հարևաններին, ասաց Օրլիկը։ Իրանում տեղի կունենա հայերի կրոնական խոշորագույն արարողություններից մեկը։ Նախատեսվում է արարողությունն իրականացնել Արևմտյան Ադրբեջանի նահանգում՝ ի պատիվ Սուրբ Թադեի եւ նրա հավատարիմ աշակերտների։ 61-րդ անգամ ամենամյա արարողությունը տեղի կունենա Սուրբ Թադեի վանքում հուլիսի 23-ից 25-ը, որին կմասնակցեն հայեր, ասորիներ եւ կաթոլիկներ Իրանից եւ այլ երկրներից։ Կուբան եւ ԱՄՆ-ն այսօր հուլիսի 20-ին իրենց դեսպանատներն են բացում համապատասխանաբար Վաշինգտոնում եւ Հավանայում։ Այս հարցին են նվիրված ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի եւ Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգեսի բանակցությունները, որոնք տեղի են ունենալու այսօր։ Դիվանագետները կհանդիպեն ԱՄՆ մայրաքաղաքում։ Այդ խորհրդանշական քայլը հարաբերությունների նորմալացման երկարատև եւ բարդ ճանապարհի սկիզբը կդառնա։ Հայտար հայտարարել է Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոն։ Նա կոչ արել Բարաք Օբամային կոնգրեսում բարձրացնել Կուբայի տնտեսական էմբարգոն հանելու հարցը։ Կուբայի առաջնորդը էմբարգոն համարում է հարաբերությունների նորմալացման գլխավոր խոչընդոտը։ BBC-ն հիշեցնում է, որ պահպանվում են ԱՄՆ քաղաքացիների Կուբա մեկնելու սահմանափակումները, իսկ Կուբայի տնտեսական շրջափակումը ենթադրում է նաև, որ ամերիկյան ընկերությունները չեն կարող աշխատել Կուբայի շուկայում։ Հանգիստ նարհասարակ եւ ամառային հանգիստը մասնավորապես ոչ միայն շատ հաճելի երևույթ է, այլ նաեւ անհրաժեշտ է մարդու առողջության համար։ Հանգիստը ոչ միայն բարելավում է մարդու աշխատունակությունը, այլ նաեւ դրական անդրադառնում ինքնազգացողության վրա, այնինչ քնի պակասը, ինչպես կարելի է ենթադրել, հակառակ ազդեցությունն ունի։ Այս կարծիքը լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում հայտնեց հոկեբան Դոնարա Խանոյանը։ Նրա խոսքով ճիշտ չէ սկսել մտածել հանգստի մասին միայն այն ժամանակ, երբ մարդն այնքան է հոգնել, որ այլևս ոչ մի բանի ուժ չունի։ Ուժեղ հոգնածության արդյունքում վտարանում է մարդու իշխողությունը։ Նրա համար ավելի դժվար է դառնում կենտրոնանալը կամ ճիշտ կողմնորոշվել աշխատանքի վայրում։ Այս ամենը բնականաբար բացասաբար է անդրադառնում նրա աշխատանքի որակի վրա։ Այդ պատճառով հանգստանալ պետք է հոգնածության ախտանշանների ի հայտ գալուց առաջ որտեղ եւ ինչպես է պետք հանգստանալ աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Հոգեբանի խոսքով այստեղ ամեն ինչ մասնավոր է։ Որոշ մարդիկ пассив հանգիստ են նախընտրում, ոմանք էլ ակտիվ։ Այստեղ կարևոր է, որ մարդն իրեն լավ զգա եւ իսկապես հանգստանա։ Բոլոր խանգարող գործոնները պետք է բացառել, թողնել համակարգիչն ու աշխատանքային փաստաթղթերը տանը եւ ամբողջությամբ նվիրվել հանգստին։ Հոգեբանը նաև խորհուրդ է տալիս փորձել բնականոն քուն ունենալ հանգստի առաջին երկու օրվա ընթացքում։ Կարելի է նույնիսկ ցերեկը քնել, կորցրած էներգիան վերականգնելու համար։ Մարզասերների համար Հուլիսի 19-ի կեսգիշերին գերմանական Հալլե քաղաքում տեղի ունեցավ հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի Կուվայբի Օվարկացով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համի եւ Ռոբերտ Շտիգլիցի միջև թվով 4-րդ հանդիպումը։ Այս մենամարտի 6-րդ ռաունդում Արթուր Աբ รา համը նոկաուտի ենթարկեց Ռոբերտ Շտիգլիցին, պաշտպանելով սուպերմիջին քաշային գարկում Վայբի Օվարկացով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հիշեցնենք, որ այս հանդիպումից բացի Արթուր Աբրահամը եւ Ռոբերտ Շտիգլիցը արդեն 3 անգամ մենամարտել էին։ Առաջին անգամ հանդիպել են 2012 թվականի օգոստոսի 25-ին Բերլինում։ Այդ օրը Արթուր Աբ รา համը մրցավարների միաձայն որոշմամբ միավորների առավելությամբ հաղթեց նվաճելով Շտիգլիցին պատկանող աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հետո Աբ รา համը ռևանշի հնարավորություն տվեց Շտիգլիցին եւ կորցրեց իր տիտղոսը երկրորդ մենամարտի ժամանակ։ Մենամարտը կայացավ 2013 թվականի մարտի 23-ին Գերմանիայի Մագդեբուրգ քաղաքում։ Այս մենամարտում Ավրահամը երրորդ ռաունդում աչքի վնասված ստացավ, բժիշկը դադարեցրեց մարտը եւ Շտիգլիցը տեխնիկական նոկաուտով հաղթեց։ Բրոնզկամարտիկների երրորդ հանդիպումը կայացել է 2014 թվականի մարտի 1-ին Գերմանական Մագդեբուրգ քաղաքում, որտեղ դարձյալ միավորների առավելությամբ հաջողության հասավ մեր հայրենակիցը։ Այսպիսով նրանց հաշիվը 3-1 է։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։